Isange umuyange ni ikiganiro cya radiyo isanganiro kituyagira ku burimyi n'ubworozi mu burundi ndabaramukije mwebwe mwese muri ko murumviriza akaryo isanganiro kaze mu kiganiro umuyange uno munsi tukaba tugira tubayagire ku n'ibikorwa by'umugambi wa leta prodefi ufashwa n'ikigo mpuzamakungu fida kijejwe iterambere ry'igisata cy'uburimyi umugambi ufasha abarimyi borozi ba kijambere muri kino kiganiro tukaba tuyaga n'abarimyi borozi ba kijambere bo mu ntara zine arizo karusi gitega kayanza na ngozi tukaba twabasanze mu ngo zabo aho batwereka iterambere bamaze kugera ko inyuma yaho baronkejwe inka za kijambere n'inyigisho zo kurima kijambere mu mugambi Prodefi muri kino kiganiro nyene turongera tubayagire n’ibijyanye no kugwiza imivyaro y'ibiti hakoreshejwe ibihuba mu gishingo c'amasashe mu bikorwa by'umugambi Prodefi nyene turongera kandi tuyage n'abajejwe gukurikirana ibikorwa by'uwo mugambi n'abajeje intwaro batubwira uko babona ibikorwa by'uwo mugambi kino kiganiro mwagiteguriwe nanje Didier Niyonzima nsubiye kubaha ikaze isanganiro umusore w'imyaka mirongo ibiri n'itanu ni umwe mu bari imiborozi ba kijambere baronkejwe inka n'umugambi porodefi afise itongo ririmo ibitoki bitotahaye avuga ko igitungwa yahawe cyazanye iterambere riboneka mu buzima bwiwe ngo atararonka iyo nka nta mwimbo ukwiye yaronka nta n'ibihumbi ijana n'ibwifatire kubera nararima sinasarura kubwo ntamwava mfise ariko mu mwaka ndindiza miliyoni zishaka kuri zibiri kubwo usigendo nkumwavu cyane ndandaza kuru ndandaza ntuzenya ibitoke n'umwimbu w'amata ni ibyo nibyo nkunda kudandaza mu matano nka miliyoni n'inusu nari nipfuza kuba noba mu kazu keza ubu nkaba narakarose nkaba nataha mu nzu y'ibyatsi ubu nkaba narose amabati yego ndashima ubu narose akamoto niyunguruza ibindi bikesha umugambi porodefi kubera ndonkeje inka kandi ndosa n'inyigisho nziza zogira ndo niteze imbere inka mutaye kuri jewe ubu ndipfuza imbere mu gihe cy'imbere yuko nugura akabanza mu muji ntakubakamwo kugira kaze karamfasha mu kazoza k'imbere nkurikiye Filimina ni umubyeyi wa Sylvestre nanywa hafi avuga ko ari we mwana asigaranye mu mbyaro 10 aremeza ko inka umuhungu wiwe yahawe n'umugambi Prodefi imaze kubateza imbere ngo kuko umuhungu wiwe yaranamwubakiye inzu aranavuga ukuntu iyo nka ituma barima bakimbura twaratera nk'ibiyara ntibiyi tugatera nk'ibiharage ntibiyinze twatera n'ikigori ntikiyize mugabo tubiteye biraza kubera kavu twarungutse kubera n'ayo mabati yose yavuye mu nka Silvestre Nangwa hafi arongera akavuga ko inka yahawe n'umugambi Prodefi yatumye agira agateka mu kibano ngo kubera ibyo amaze gukuramwo bituma afasha n'ababanyi. Biramaze kunteza agateka kubera ndashoboza kubandi mudatembera niyo mutima nararose umuntu nkamwunguruza bikantera agateka akavuga ati umu Silvestre yarateye imbere ubu tingaho yanyu niwe yanshikanye kwa muganga. Hari wavyaye umwana maze agira ikibazo cyo kubura amabere akwiye n'ubu araza agatora amata mu gitondo ateza gufasha ico kibondo gakobwa kwerina n'umurimyi mworozi wa kijambere aba muri komine gitaramuka mu ntara ya Karusi yapfakaye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajyana icyenda na mirongo icyenda na kane abyaye abana indwi akaba ari umwe mu barongejwe inka ya kijyambere n'umugambi Prodefi tumusanze mu rugo iwe ku mutumba rusagara amenyesha ko icyo gitungwa kimaze kumuteza imbere ngo imbere y'uko akironka umuryango wiwe warubayeho nabi ngo kuko yarinda guca ingero kugira ngo abana baronke icyo bafungura abanza kutubwira ukuntu yaronse iyo nka harabaye inama ku mutumba baravuga ati hariho abantu batishoboye bashoboye kuzoronka ariko n'abapfakazi ntimubashire inyuma ubu tugeze mu ntara ya gitega muri komine na zone bugendana turi ku mu gitega mu rugo kwa Reveriano ndayisaba umwe mu barongejwe inka n'umugambi Prodefi avuga ko ataco yaramariye amariye umuryango wiwe imbere yuko aronswa igitungwa n’igisho zo kurima kijambere ngo mugabo ubu afise agateka mu kibano kubera iterambere amaze kugerako jewe ntaramara kuronka inka nari nk'umuntu nkamayibo mwibarabara nta kamaro nari mayiye urugo nta kamaro kanyene mu muryango mugabo kuva itariki ibiri n'icyenda z'ukwezi kw'icumi ibihumbi bibiri na cumi na gatanu naciye ndatora ikigwa igituma yabaje kunyabura wene yaba afise cya kindi kizana umwimbu ari umwavu nanje sinawuronka ndavuga nti ntuze kundahuriraho uje kunyabura yahavuye birahava mvuga nti hmm. ibyo oh, yamara niyumvira sivyo na gato uti rero aho uronke izo nka byatumye ugirana imigenderanire myiza n'ababanyi bawe cyane gose baranyitura kuva habonye ngize umugambi mwiza banyitura bahangisha inama tureho mufise ijambo hano mu kibanda cyane gose ubu unye nugize agakosa kubera hari inyigisho kwarose rose nzamana baza tugira inama gutya na gutya na gutya hagati ya wewe n'uwo mwubakanye hmm. byahinduye iki mu bijyanye n'imibano yanyu ya yose icyahinduye umubano wajewe n'umuryango si ikindi by'umudamu wanjye nagenda cumi na zibiri ngiye ku ibarabara aho umugambi uziye wo kuduha ibitungwa nkava ndajijuka cajije inama umudamu wanje waza ngo yarameze gutya namba nabuhoro mugubu ndamubonye na jewe ndamiramitwa eh, nabandi bamubonye nabo nyene bavuga ati eh, kabisa kandi baravuye ubuzimu je buntu ubu iyo nshingire ntahe navuye muhira cumi na zibiri ngarutse saa yine saa tanu nahinze guhagarukira mu muhogo nareka kumukubita kumbe naho yambwira ko ari mukuri navuga ati ari mu ikosa sinaye bwamenye rero n'akamaro k'umupfasoni akariko mukubona n'agatawe n'akamenya ndamukubise umugore nzaba nikubise eka n'umukenyezi w'uyu reveriyano aremeza ko iterambere ryatumye bafatana mu nda mu rugo mu gihe imbere yaho bari babanye nabi ubu turafatanye mu nda kabiri na mbere yahora afata arose nk'udufaranga akatwitwarira mu icupa nta nakunyu yanzanira nta n'utuvuta ariko ubu burya ubunyezi zitagira amavuta abuze nko mu mwanya cyafundikira turi mu rugo kwa bucumikome afise umukenyezi n'abana batanu avuga ko igitungwa yaronkejwe n'umugambi prodefi kimaze guteza imbere umuryango wiwe na cyane cyane nko kwigisha abana akanahanura ukeneye kuronswa igitungwa ukuntu akwiye kumera abanza kuvuga ingene nawe yaronkejwe iyo nka ya kijambere cyangwa kugira tukironke babanje kuraba ubwatsi dufise tworonka ahantu dushobora kurotera ibyatsi bikwiye hanyuma basanze badupimiye bagasanga birakwiye rero baciye badushira muri uyu mugambi none mukimaranye igihe nkana gute eh, igitungwa ndakimaranye imyaka itanu vaho murongeye nk'ino gitungwa mubona kimaze kubamarira iki muri rusange hano mu rugo ni ibiki mutari mufise kino gihe muvugana ibintu nabironse kubera iyi nka je mu isanzwe ngaha nuko mutari bwahaze nk'ubwa mbere ngo muhabone bwari ubunyovu ni kuvuga nta kintu na kimwe cyahaba maze kuronka iyo nka nkaronka uwo mwavu naciye ntangura gutera ibitoke ibitoke rero urabona ndibaza kubona ko bisharije ibitoke tubona mwatangiye kubiteraho umuronke y'umwavu w'iyo nka yego cane iruhande y'ivyo bitoke mwateye ibindi bintu mwakuye ibintu ni vyinshi urabona nk'ubu abana maze kugira abana batanu kuko ndafise abana b'imyaka mirongo ibiri n'ibiri bakiga abo bose ubwo buryo bwo kubigisha nabukura ntanguye gukama ncanda ndaronka rero amahera make make ntantangwa no kurima mu buryo bwa kijyambere kubera ntararonka umwavu ntibyakunda bwa mbere nararima nkimbura nk'ibiro nka mirongo itatu ubu ndarima ibigori mu bisanzwe nko muri iki nari narose ibiro amajana atatu imbere yaho mwaronka bingana imbere yaho naronka nk'ibiro mirongo ibiri mirongo itatu abari kuratwumviriza abandi bashobora kwibaza none iyo nka wiwe ko yayironse jewe naje nifuza kuyironka byogenda gute nkwiye kuyifata gute kugira ngo na jewe nshobore kuronka inka nk'abandi inka ubona hano bashaka nko kuyironka n'umugambi bakwigisha mwana wawe ukaba usanzwe uwumva iyo uwumva rero iyi nka irafise ibintu by'inyungu iguha mwaka uba utabyumva ntibikunda aha rero nuhanura ntuhanura cyangwa kuyironka cyangwa uwayironse cya mbere ni ugutera ubwatsi bukwiye ko si ya nka ipfa utuntu iriye ukayigaburira igahaga burya iyi nka naho bavuga ko zikamwa ikamwa icyo wayihaye ni ukuvuga utayishimishije mu kurya iyi nka ntacikumariye no mu kuyimbuka ntiyimbuka ikiteba mu bintu byo kuyima irateba kandi rero bakaca baza barabangurira ku nka za kijambere ko ibyaye inka za kijambere nayo kijambere inka yayo mu mezi atanu atandatu je musangwe imaze amezi atandatu na marayigurisha nk'ibihumbi amajana atanu none mwebwe muyimaranye imyaka mwavuze ko irenga hafi itanu mbega hari ibibazo mubona musanzwe mugira mu gihe muriko murakora buno bworozi bwa kijambere canke niyo muriko murarima kijambere iyi nka jewe nta kibazo na kimwe ishobora kuntera kubera umugore tubanye tubyumva kimwe umwana tubyumva kimwe mu rero mu rugo buryo mwumvikana ibintu biratera imbere nta kibazo naho tugeze muri komine n'intara ya Kayanza ku mutumba wa Nyabikaranka mu rugo kwa Karenzo Emile akaba ari umurimyi umworozi wa kijambere yaronkejwe inka ya kijambere n'umugambi Prodefi afise umuryango w'abana 9 akamenyesha yuko amatakama yatumye agura itongo arimamwo ivyamwa akavuga ko amafaranga aronka ku kwezi avuye mu mata no mu vyamwa asumba nayo bamwe mu bakozi ba leta bahembwa nkironka iyo nka narakamye amata hama ndatangira ndarima maze kurima narungutse urabona ko naciye ngurira itongo turimo iri nige naguze aha inyeturi naciye ndima amatunda amaca ndayakura mu matunda nakoresheje amata kuvuga umutahe wabaye amata niyo nakoresheje ndarima bacha barampa imbuto ndarima ndamaze kunguka aho ndonkeye iyo nka narungutse nararimye amatunda n'inka ndayikamye ndayikuramwo amafaranga ni ukuvuga mu matunda ndakuramo ibihumbi majana abiri mu nka ndakuramo ibihumbi ijana mirongo itatu ako n'akarusho rero nshumbije abandi ni ukuvuga urumva namaze gutera imbere nabameze nk'umukozi wa leta kwanza ayo mafaranga ndayaronka ku kwezi akaba ari umurimyi wa kijambere yaronkejwe igitungwa n'umugambi prodefi avuga ko inka ya kijambere afise yatumye umuryango wiwe uronka ivyo ushora ku mwimbo baronka igitungwa twaronse tugihawe n'umugambi prodefi caratugiriye akamaro cyane cyane kuko imbere yaho twarakina kavu hanyuma tukarima nabi nabi ariko tumaze kuronka ico gitungwa tukacorora caduhaye akavu hanyuma turaronka akavu ko kurima mu mirima yacu gushikaho ivyo turimye biduha aki umwimbu utari imbere yuko muronka ico gitungwa twavuga yuko mwarima ivyo mukeneye gukoresha mu rugo gusa ubu naho bimeze gute ubwa mbere twararima ariko tukarima ntituronke ibyo dushobora gushora ariko mu nyuma tumaze kukironka twarashoboye kurima hanyuma ibikwiye hanyuma tugacagura tukaronka n'ibyo dushobora kugira twikenure mu tundi tuntu mugeranije kuraba nko ku kwezi mbega winjiza nk'amafaranga angana gute murabye nk'ibyo mushora mukaraba kumbure n'amata mugurisha kubera cyane cyane iyo inka isanzwe nk'ubu yiwanje irakamwa hari igihe umuntu yagize imana ashobora kuronka nk'amaritiro nk'atandatu ku munsi muri ayo maritiro rero aho tuyashorera baduha amajana atandatu urumva ko duca turonka hafi ibihumbi nka bishika hafi hafi bine turonze ibyo bine rero ku munsi mu kwezi turashobora kuronka amafaranga ari hafi y'ibihumbi nka mirongo itatu mirongo ine hari n'igihe turonka ibihumbi nka mirongo itanu gutyo ku mata Eh, ayo mafaranga rero tuyaronse turashobora kuronka ingene turonka utundi tuntu tuba dukeneye kadufasha no gufasha abana kuja ku ishuri na cane cane iyo tukeneye nk'umukozi tukaronka umukozi adufasha mu mirimo turabona hano mufise ibitoki byinshi mbere byo navyo murabishora canke nivyo mubwe mukoresha mu rugo gusa ibitoke ahanini turabishora kuko byinshi nibi mubona bimeze nk'ibitaribwa harimo bike biribwa e, bijya bateka ariko ibindi byinshi usanga ari bimwe bashora bakakuramo ibintu bijyanye n'iby'inzoga n'ibindi mugabo iyo tubishoye turaheza tukaronka amafaranga hanyuma tukikenura nyine mu tundi tuntu tuba dukeneye mwangahe iyo bishyitse mu kamurongo umwimbu umeze neza ku kwezi mu bitoki mubikuramo nkangahe mu bisanzwe iyo umwimbu umeze neza kundwi turashobora gushora tukaronka nk'ibihumbi nka mirongo ibiri e, mugabo si iminsi yose ariko tugeranije mu kwezi turashobora kuronka nk'ibihumbi nka mirongo ine mirongo itanu gutya dufite abana bangahe dufite abana batanu bose bariga umwe yarahejeje yarahejeje kuri kaminuza ariko abandi baraciga eh, mugana bo nyene bameze nk'abariko baraheraheza muri iyi minsi umuyange ah. murimyi mworozi tuyagire nibutse mwebwe muri ko muratwumviriza ko muri ko mukurikirana ikiganiro umuyange tukaba turi tubayagira ku bijyanye n'umugambi prodefi ufashwa n'ikigo mpuzamakungu fida kigejeje iterambere ry'igisata cy'uburimyi umugambi ufasha abarimyi borozi ba kijyambere tukanabayagira kandi ibijyanye no kugwiza imibyaro y'ibiti hakoreshejwe ibihuba ubu naho tugeze mu mwonga wo mu gashayura ku mutumba wa marambya muri zone na komine gitaramuka mu ntara ya karusi ahasanzwe harangurirwa ibikorwa byo kugwiza imivyaro y'ibiti mu mugambi wa prodefi ivyo bita pepiniere mu gifaransa dusanze muri iyo pepiniyere hakoreshwa utugwingwiri dukozwe mu bihunda mu gishingo cyaho hokoreshejwe amasashe ndayisenga leonari ni umukuru w'iyo pepiniyere aratubwira ingene byagenze kugira ngo bakoreshe ibihuba akanatubwira akamaro kabyo twebwe iby'ubugwingwiri uyu mwaka ugira kabiri tubitanguye mbere mu mama twakoresha amashashi ariko aya masashe twagize amahirwe tujya tubona batweretse ubuhinga bwo gukora utu tugwingwiri utu tumaze kubikora twaciye dusanga bifite itandukaniro no ku busashe twasanze imvune twaronka ku busashe atariyo turonka kuri ubu mu bwita ngo ni akagwingwiri eh. abandi barundi bariko baratwumviriza akagwingwiri ukabasigurira gute nagake twe tukita akagwingwiri abandi batwita ngo ni udusamba gusa twebwe iniwacu tukita akagwingwiri ikindi menyereye kumva mbere nko muri bamwe bwo hirya no hino muza muradutemberera numva muvuga ngo nudusamba ako gakwingwiri mbashije gusigura ukuntu gakogwa gakozwe mu bihundahunda twita amahuba arico kijya kigovyigovyi c'igitoke cumye ukuntu tuyikora rero hariho rugezo nyambara urwo kw'icupa rya primusi nyambara urwo kw'icupa ritoya ku rugezo twarose twebwe twarose ku rugezo rutoya kuko dusigize ku icupa rya pirimusi twasanga ari kininiya tukaca dusanga ituta turabuze niyo riherera hari urugezo rugereranye ababidutumye sawa sawa bavuze mugere ku rugero rungana uku n'uku n'uku ari nabwo twaciye dukorera ko inyungu ya mbere twabonye ubu gwingwiri icya mbere uriko urarongera mu ivu uratubangukira kuko ntigatoboye hasi mugagasashe mu mamu katoboye musi no hejuru turiko turarongera mu ivu akaaka ratubangukira ivu ko turishizemwo ugumutereka mu ituta wibandaniriza nta ikindi higira kabiri kubusashe tuvomeye mu gitondo ku mugoroba twasanga umenga ntitugeze tuvomera muga ubu bisaba yuko turinda mbere no gusibiza um, umunsi umwe umwe wo kuvomera kuko tuvomeye ku munsi ku munsi na bya bindi twateramwo dusanga vyononekaye ikindi ku bugwingwiri twasanze turonka udufaranga ku mukozi yakoze aka kagwingwiri twasanze baduhemba amafaranga mirongo ibiri tukaca tuzana n'ubwatsi tukarenzako tukaca tuza turavomera twabona rero burakuze burasatira ivyatsi tugaca dufukura iyo dushitse tugashika nyaka gitomboje hakaba kataboze kose kuko hasi burashobora kubora iyo ugateruye ugaterura neza mu gatekero ukagatwara uko nyene no mu kugatera uterekana uko nyene naka kagwingwiri kuko kagiramwo n'umwavu arisashe urinda gusambura ugaterekamwo ivu gusa agasashe keshi bamwe bamwe tubimenyereye kuko abantu ntituzi ubwenge kumwe hariho abaca baguma baza barabwegeranya bakabuturira kuko tusanzwe tuzi yuko mu bitituri isi birimo gerve nindereye Olivier umuhinga w'iby'uburimyi n'ubworozi asanzwe ajejwe ishigwa mu ngiro ry'umugambi Prodefi mu ntara ya Karusi atera kamo abarimyi bo mu yindi mihingo y'igihugu kwijukira gukoresha ibihuba mu kibanza cy'amasashe akanasigura akamaro ko gukoresha utugwingwiri dukozwe mu bihuba ifite akamaro kenshi cyane akamaro ka mbere dufatiye gukingira ibidukikije ajya amasashe kenshi ntashoboka avunguka nicyo bituma twaciye dufata intumbero yo kubigisha ingene bakoresha amahubahuba kugira bagwize ibyo biti akandi kamaro bifise ayo mahuba arabatuma baronka amafaranga kubera akagwingwiri kamwe bagakoze baronka amahera mirongo ibiri kuri kamwe ikindi naco gifasha biraborohereza mu mwanya kudukora kare bayikoresha amasashe ashobora no kugumya amazi umwanya usumbije ujya bahora bakoresha aba baronsi bakwiye yo kuronka izo nyigisho mbega ku bandi barundi bari mirongo itandukanye bataronka bakwiye yo kumenya ibi bintu mbega mwige mu batera kama kabwira ngo bashobore kwijukira no gukoresha ibi bahuba dutera kamo abandi bantu batarijukira gukoresha amahuba yuko bagerageza uburyo bwose bakaronswa inyigisho kugira ngo bashobore no gukora ayo mahuba kubera eh, ka karusho gatandukanye bishobora no gufasha gukingira isi bishobora gufasha n'abo bantu kugira baronke nico bakora bashobora gutera baje imbere ku ruhande rw'intwaro musitaneri wa commune Gitaramuka niyo ngabire Janete avuga ko bakurikiranira hafi bijanye n'umugambi Prodefi ngo kandi ufashe nabi gitungwa yahawe bakimwaka kigahabwa ushobora kugitunga neza atangura avuga ko ashima iterambere ryazanye n'uwo mugambi umugambi baradufashije cyane kuko wakuye abantu ahantu habi bari bari ni ukuvuga tukura mu mwonga aho bashoboye gutunganya imyonga ya kijambere hanyuma tukajya ku mutumba aho twashoboye gutunganya imitumba ku buryo bwiza twaceho imikobeko barateraho ubwatsi bwa kijambere bwo kuzogaburira ibitungwa hanyuma baranakingira imisozi mu guteraho ibiti ku misozi ihanamye hanyuma baja mu ndimiro bararima neza ibitoke ibiharage n'ibindi bijyanye byo kugira ngo baronke ingaburo ikwiye murabyo uburyo uwo mugambi ukorera hano muri komini iwanyu ugenda murashima bimeze gute turashima cyane kuko turabye aho abantu baronse ibyo bitungwa bageze turabona yuko bamaze gutera intambwe kuko bagitanga ibitungwa babiha abantu aho nikora ariko ubu baravuye muri uwo mugwi abantu aho nikora ubu bari mu mugwi w'abantu bishoboye twebwe iminsi yose twama mu kibano hano kugira ngo turabe uwo muntu iyo tusanze bitamuvako kuko hariho abo usanga bitabavuye kugira ngo inka ifatwe nabi nk'akarorero nk'umugabo arashobora kugenda gupagasa asize iyo nka ayisigiye umugore afise abana aho usanga ya nka umugore adashobora kuyifata neza ngo afate neza n'abana kubera baba bagiye ku ishuri akasigara ari wenyine na wa muryango akaba ngombwa rero yuko ya nka usanga ifashwe nabi Hari aho dufata ingingo yo kuzimura tukaziha abazishoboye kugira ngo yanka ntizohave ipfa narijya tuyizeye ku ijisho turi benshi ko twese dushaka yuko tuzoshikirwa na wa mabanyi ari iruhande yacu nawe ashikirwa uwo muntu wese tubonye yuko yafashe nabi icyo gitungwa nico ya komite yo ku mutumba ijejwe iterambere ikora ku munsi ku munsi baba bari ngaho iruhande yabo barabona bati n'imiburiburi ijya nkayo kwa naka ifashwe nabi mu gihe rero ifashwe nabi baragira inama bakayizana ku ikomine bakatwereka neza yuko iyo nka ifashwe nabi hanyuma komite yo ku ikomine ikagenda ku mutumba ikaraba neza yuko iyo nka ifashwe nabi hanyuma tugafata ingingo yo kuyikuraho kugira tuyishikirize ushobora kuyifata neza Dieu Nzeyimana akorera ishyirahamwe akor mu mugambi prodefi avuga ko uwo mugambi washyizweho mu ntumbero yo kugwanya ubukene bimwe biboneka akanamenyesha ko ari intumbero yo kugwiza uwo mugambi ufasha abarimyi borozi bakijambere mu mihingo itandukanye y'igihugu umugambi tubafasha ni ukugira ngo abarimyi borozi bakijambere dukurikirana bashobore kugwanya ubukene bimwe biboneka kandi baronke ibifungurwa tukaba turi ko turatora abandi bazoshika hafi igihumbi umva umwaka uza tuzaba dufise nk'igihumbi n'amajana cyenda hafi gushika ubu murabona yuko ihangiro mwihaye muri uno mugambi umaze kurishika ko bimeze gute muri rusange uyu mugambi wa twitiriye abarimyi ba kijambere twawutanguye muri mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ubu rero tugeze ku rwego rutari ruto mwababwira ko nk'ubu abo majana cyenda na mirongo itanu dufasha abarenga amajana abiri baza bamaze gushika kuri nivo twita ni ya kane ni ukuvuga aho twita ba imeri aba imeri bakwije ibyangombwa abantu rero n'abantu bamaze kwisununura ubutunzi bwabo bumaze gushika ku rwego rushimishije cyane kuko benshi ubu bashobora kuronka neza amahera arenga ibihumbi amajana ane ku kwezi urabye rero nk'abandi bakozi ba leta n'abandi mwumva ko ari abantu baza bariko bararenga urwo rwego kandi babona yuko bifise akamaro kaniniya cyane kurushaho kujya mu bisagara kurondera ubuzima none kino gihe haracariho abarundi batari bake bakirima mu buryo tuvuga twebwe bwa kera bw'abasokuru mwebwe nk'abariko barafasha bamwe mu barimyi kugira ngo bashobore kwiteza imbere babe abarimyi borozi bakijambere mutera kama kaha abarundi muri rusange kugira ngo nabo nyene bijugire bijanye no kurima kijambere no kurora kijambere abantu barimye kijambere urabona ko ubuzima bwahindutse urabona ko amazu yahindutse urabona ko bafite amata bya bindi byose twabona mu gisagara by'ubuzima bwiza baramaze kubishikako kandi nta bintu bigoye birimo ni ubuhinga bwo kurima turafite abagoronome bari kumwe babigisha ari n'abagoronome b'amadepeya aba rero twuzaye yuko abarimyi bose bogerageza kurabira akarorero kuri abo bari akijambere twafashije hanyuma nabo bakaraba ko botera imbere bagashika kuri urwo rwego rw'abandi bashitseko muri muno mugambi wa Prodefi mbega mutegekanye iki muri kazogira ngo mushobore guteza imbere ibintu bijyanye n'uburimyi n'ubworozi hano iwacu uyu mugambi w'abarimyi wa kijambere murana ko ari ibintu bibereye ijisho twifuza yuko twugwiza henshi aho dukorera henshi eh, ubu turi ko turakorera mbere akora isanzwe ikorana n'amaporojesi ya fida ubu tugomba yuko tukwiza aho hose hakorera porodifi hanyuma mbere tujyane n'izindi ntara zikorera muri ayo ya fida kuko akora isanzwe ikorana n'ayo maporoje yose turabona rero ko nitwabikwiza hirya no hino hazaba akarusho gakomeye cyane mu ntara kuko fidi ikorera mu ntara nyinshi ibyo rero bizoca bigira akamaro